ez du arazo handik eukigu katzean, baina bai egia da atakean irita marmetro eta bastante ondo iritsi gala eta gero kosta segula bukatzea. Aurren gozatik bat ipat bigarren guan danetik gehiago, trabatu izan da partidoare bai. Baina bai, e, ez da ez dago kamila ondirik, baina baina nik uste solido ikusi dala eta bide hori da. Azkenean nik uste konfiantza dala gehien bat falta zaiguna, hori garbi daukat gaur bai jende, jende freskoa falta genuen aurrean, e, eh, Ormanian atzen joatzen dugu jende askokin joatu dugu. Baina, bueno, horrekin gatu gergea, puntua gehiago eta hau da horroka. Zuka ipatu duzu eta azkeneko perdietan ba, partidako jaso dituzen e, eh, gol, golekin, ba, gaurkoa puntu positiboan azalentzari gabe, atea gutxan mantentza ez. Bai, hori da, zoze positiboa ateatzeko hori da, nik esango nukena hori da, behintzat porteria dutzean, eta, bueno, aber gure bai, konfientza pizkat hartzen azagean, e, porteru bai, konfientza pizkat, borre, eskenien astero hiru gol sartzen, eke bai, betik ikeska hori daukate, guk defensake bai. Ba, bueno, e, bain esmatu behar duena da, baloia hobekio mohitzen, e, bakigu ez erresa, ekipoak jatzen itxiten dute, gaur itxen diuten eta bandetatik jokatzea eta zentruateatzea saia baina, bueno, iritsiko da momentu bia. Nagaria dinamika txarran zaudetela eta, eta bueno, beste batzutan bat ateratzen dena ba, orain ez dela ateratzen, ez? Eh, ba, kontrolako itza, paseak, ba, agutxasko. Bai hori da, esan izutan, nik uste komu konfientza da. Fuole, fuolen joatu duenak, badak izer da nau, e, batzutan nahi gabeak gola zartzen da, horrena berrek zin da, inda, inda, gaur uste eta horren aukera garbiak ukitu gola beste ozen urtetan aldian azartu. Baina eski hau da bidea, ez da bideik aurten notokatu zaigu, eta, bueno, apetxu bat segi honekin, eta ez ez daukagu ez segita, segi segi eta mm. eh, bueno, nola hartu dituzte e, eh, gabonak, e, bueno, dinamika txarra zen, bolada txarra, eta eten hori nola, nola etorri da taldean. nintzen. Ba, nik ondo, ez? Baka azkeneko astetan galdu, eta galdu, eta galdu, eta entera da aztelen azte azken arpegi txarrakin etortzea. Eta, bueno, ja bintzat bi aste horiek jai eukita, ba, bueno, ja despejatzea bizka bat, azten dituzu azkeneko partidoak, eta bueno, baen bizitza berri bat azten dugu, e, partidu muerte, eta hori da bidea, eta ez atizuna, pues, mas o menos, astu dugu lehenoko bat, ratxa berri bat gara, bat, batetik puntu bat atera dugu, eta baen bigarren partidan pila eta entrenatzaile aldaketa, e, momentu hortan nola, nola hartu zen duten, eta atxegina izaten, talderen txan nolakoa izan zen. Ba, guretzako golpe handia. Guretzako ba, taldekideak oso guztua gauden berekin, e, afizioa gaina gota zen, afizioa eta afizioa estan are bai, eta pena handiakin, porque nik ez detuzte askotan soluzio hori izaten da, baina guk eskatu genuen ez ez, ba genik idun behakin aurrateko gehiara, baina bueno, guk ez dugu egintzen gorakoa agintzen dute, gorakoa e, auskalo dion, eta ta guk ezin da bezer egin, gustora, berekin ez dago bezer kontrik, baina pena hondiz ba ba holako pertsona bat, pues kale gorri